Dumnezeu cel nevăzut, care-i fără de început, a creat cu al său cuvânt toate în cer și pe pământ, Domnul Sfânt e Tatăl veșnic și supremul nostru bine, toată cinstea, preamărirea, numai lui se cuvine.